السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا وأوفاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وعلى آله وصحابته ومن اكتفى سننه وهداه أما بعد ni furaha kujumuika pamoja na vijana wa hirimu yangu katika kunufaishana na kukumbushana baadhi ya nukat muhimu kuhusiana na marhala hii katika maisha ya mwanadamu hii ni kwa kulingana na maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallama aliposema katika hadith ya abi ruqayya tamim ibn aus ad-dari ad-din an-nasiha قلنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم kuwa dini ni nasiha watu kuhusiana khairi watu kuongozana na kuelekezana katika la khairi kisha wakauliza wamtakia nani khairi akataja Allah subhanahu wa ta'ala na kitabu chake na mtume wake na viongozi wa umma na watu wote kwa jumla wa ammatin nas nasi vijana ni katika jumla ya watu ambokuwa twahitajia nasiha inshallah muhadhara huu katika dakika chache ambazo kuwa na pawa tazungumzia nukta nne tazungumzia nukta nne kuhusiana na dori ama role ya vijana katika Uislamu vijana wanayo dori ambayo kuwa watakaoitekeleze katika Uislamu huu nukta ya kwanza ni kuhusiana na jina hili la alshabab na taarifa yake na wala isije ikafahamika kuwa alshabab ni kile kikundi kingine la bali jina hili ni katika matamshi ya kiarabu ambalo kuwa lamaanisha watu walokuwa katika umri fulani nukta ya pili khuturati almarhala fil hayat umuhimu wa marhala hii ama hatua hii katika maisha ya mwanadamu umuhimu wa marhala hii katika maisha ya mwanadamu nukta ya tatu nayo ni atanshia yani malezi ya huyu barobaro kabla hatujafikia nukta ya mwisho ambayo kuwa itakuwa ni makanuhu wa dauruhu nayo ni sehemu yake katika jamii na dori ambokuwa atakiwa aitekeleze katika jamii نقول وبالله نستعين وبعد tamko تمكو شباب ya kwanza kuhusiana na alshabab hili ni tamko ambalo kwa limpatikana katika nusus za Qur'an na Sunna impatikana kuwa katika Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atumia tamko hili la vijana na kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ahadith zake impatikana kuwa atumia tamko hili ama katika Qur'an imekuja kwa matamshi tofauti tofauti ambazo kuwa zote ni maana moja imekuja tamko naam alshabab kuwa maana lghulam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ya Zakaria inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya e Zakaria sisi tuwakupa bishara kuwa tutakupa kijana kwa jina Yahya naam hapa limetumika tamko ghulam ambalo kuwa maana yake ni kijana barobaro wakadhalika inkuja katika Qur'an kuwa ni wildanun shuban au shabab waitwa wildan asema Allah subhanahu wa ta'ala yatufu alaihim wildanun mukhalladun watakaoingia peponi watakuwa wakizungukiwa na wafanyikazi nao ni wildanun barobaro mukhalladun wasozeka wasiondoka katika hatua hii na marhala hii ya ujana bali wabakia ni vijana daima ikatumika tamko wildan wakadhalika inkuja tamko fata asema Allah subhanahu wa ta'ala wale washirikina walipouliza man faala hadha bialihatina nani alofanya vile na miungu yetu masanamu yetu yani wakimuulizia Ibrahim alayhisalam wakasema qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim tumesikia kijana akiwatajataja miungu wetu hawa kwa ubaya aitwa kijana aitwa ibrahim ikatumika katika aya hii shabab kwa tamko la fata sami'na fatan tumemsikia kijana wakadhalika huja kwa wingi fitia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema اذ أوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا tamko fitya imetumika kwa maana ya shabab asema id awal fitya kumbuka walipokimbilia alfitya vijana walipokimbilia nam ila alkahfi wakajificha ndani ya pango ili wasije wakawa ni wenye kuadhibiwa na kaumi yao ambao kuwa walikuwa kinyume na mwongozo wa sawa wakawakimbia wakaingia katika pango Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatumia tamko fitia wakadhalika asema katika nafsu sura suratul kahf innahum fityatun amanu bi birabbihim wazidnahum huda hakika hao walikuwa ni barobaro vijana amanu bi rabbihim walumwamini Allah subhanahu wa ta'ala mola wao wazidnahum huda tukawa ni wenye kuwaongeza katika mwongozo wa usawa yote haya matamshi ya kusudiwa na ashabab yani vijana na inkuja kadhalika katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala kutaja au kuifafanua hii marhala ya maisha aiywa وصفت في القرآن الكريم بكونها مرحلة القوة بين ضعفين katika Qur'an imefasiriwa maana ya ujana na ubarobaro na kuwa ni marhala alquwa ni marhala ya mtu kuwa na nguvu aiywa baina dhafain baina ya udhaifu mbili asema Allah subhanahu wa ta'ala الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة yakhluqu ma yasha Allahu alladhi khalaqakum Allah Mola ambaye kuwa amewaumba min dha'fin kutokamana na udhaifu mwanadamu antokana na maji ambayo kuwa ni mahini na mdhalilifu akapitia hatua toka udogoni anapozaliwa ilhali ni mdhaifu hii ni marhala ya kwanza katika maisha ya mwanadamu thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa kisha baada ya udhaifu huo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia huyu mwanadamu akawa anayo nguvu anayo nguvu thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba kisha baada ya nguvu hizi naam na msisimuko basi Allah subhanahu wa ta'ala akajalia baada ya hapo mtu akarudi kuwa mnyonge na mdhaifu kwa hivyo imetajwa marhala ya kuwa na nguvu na uwezo baina ya udhaifu mbili udhaifu ya kuwa katika hali ya udogo na udhaifu baada ya mtu kuzidi katika umri akawa mtu mzima basi hu kongo, kongojea na, na akawa ni mwenye kumili na kudhoofika nguvu zake kwa hivyo hii ndo marhala ambayo kwa Qur'an intaja wakadhalika inkuja tafsiri ya maana ashabab katika qawamis za lugha ya Kiarabu aiywa inkuja katika al-qamus wafi maana ya shabab aiywa man adraka sinu bulugh wa lam yablugh ila sinni rujula ni yule ambaye kuwa adraka sinu bulugh amfikia kubalege amfikia kubalege wa lam yablugh ila sinni rujula na wala hakufikia katika kuwa na rajul yani mtu mzima miaka zaidi ya hamsini hapo aitwa mtu na rajulun mtu mzima ambokuwa ashapitia ujana wake hii ni maana yake katika katika lugha hii yote ni kwa ajili ya tamko hili lisije likatumika na kuwa mafuhumu mbaya ambayo kuwa yaenea naendeleza kuenezwa ni katika vyombo vya habari au katika ndimi za baadhi ya watu shabab shabab watu wakahusishwa na vikundi ambavyo kuwa ni potofu la bali hili ni tamko tu la kuonyesha kuwa watu wako katika marhala ya ujana youth, youthful ama nukta ya pili nayo ni khuturatul marhala umuhimu wa marhala hii katika maisha ya mwanadamu asema Sheikh al-Mufassir Adil As-Sayyid hafidhahu Allah wa ra'ahu naam asema fala ta'jab idha wajadta anna Allah ta'ala ja'ala li fatrati ash-shabab hisaban khassan yawm al-qiyamah umuhimu wa hi marhala tulokuwa ndani yake asema Sheikh usistaajabu pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapojalia siku ya kiyama siku ya hisabu na hisabu khas kuhusiana na hii marhala kama ilivyokuja katika hadith aliyopokea al-Imam Tirmidhi na wengineo na akasema kuwa hadithi hii ni sahihi hasanun sahih katika hadithi ya Ibn Mas'ud na wengineo katika masahaba asema mtume sallallahu alaihi wasallama la tazulu qadama abdin la tazulu qadama ibn adam يوم القيامة inda rabbih hatta yusal an khamsin miguu miwili ya mwanadamu siku ya kiyama mbele ya Mola wake hazitokuwa ni zenye kunyanyuka na akaondoka kutoka katika uwanja wa hesabu hata yusal an arba'in mpaka atakapoulizwa kuhusiana na mambo matano kuhusiana na maisha yake alokuwa akiishi humu limwenguni asema mtume an umrihi fima afnahu ataulizwa mwanadamu kuhusiana na umri wake wote kwa ujumla aliumaliza katika jambo gani wa an shababihi fima ablahu na ujana wake hasa hii marhala tuliokuwa ndani yake ataulizwa mtu uli upitisha vipi ujana wako wa malihi min aina iktasaba wa fima anfaka na mali yake aliichuma vipi aliipata vipi na akaitumia katika njia gani wa madha amila fima alima na kadhalika ilmu alojifunza ataulizwa alifanyia nini ilmu hiyo je aliinuka ili kujifakhiri nayo kwa watu na kuwadhalilisha wengine au aliitumia ili kuwanufaisha wenzake haya maswali matano mtu aulizwa asema الشيخ رحمه الله حفظه الله fayasaluhu Allah ta'ala an umrihi fima afna katika maswali haya mwanadamu ataulizwa kuhusiana na umri wake alimaliza katika jambo gani aiyo sualan amman anil umri hili ni swali la jumla kuhusiana na umri yote alokuwa ndani yake mwanadamu katika maisha yake kisha thumma yatumma yasaluhu sualan khasan an marhalatin min al-umri makhsusa aiyo wa hiya shabab kisha mwanadamu baada ya kuulizwa kuhusiana na umri wake kwa jumla ataulizwa hususan katika marhala alipokuwa kijana nam wa an shababihi fima abla ujana wake aliumaliza katika jambo gani nam katika hadithi hii yatuonyesha umuhimu wa marhala hii kwa kuwa imehusishwa imekiwa swali la pekee lemekewa swali la pekee kwa hivyo alikuwa katika marhala hii ajue kuwa yuko katika marhala muhimu sana ambayo kuwa itakuja kuulizwa kuhusiana nalo na mbali na umri wake wote ambokuwa ataulizwa kwa hivyo hii marhala ina umuhimu kama ilivyokuja katika hadithi hii kisha kabla ya kuenda katika nukta ya nini majukumu ya huyu kijana katika jamii budda mwanzo tujue nukta ambayo kuwa ni nashatuhu aiwa malezi ya huyu kijana yalikuwa vipi ndiposa tutaweza kufikia nini malengo yake nini dori yake katika jamii hakika uislamu haukuacha marhala hii pabure bali katika Qur'an na katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama zimepatikana au zimekuja taalimu nyingi mafunzo mengi ambayo kuwa yafungamana na hatua hii ya maisha khasa naam mara nyingi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ayat naam aelekeza naam maelezo au miongozo hususan kwa hao barobaro vijana sawia ni wa kiume au ni wa kike naam huku kwa kupigia mfano au kutoa maamrisho ambayo kuwa yafahamika kutokamana na maamrisho haya hawezi kuyatekeleza ila mtu alokuwa katika marhala hii tulikuwa ndani yake ya ujana inkuja katika hadithi ibn Abbas radhiallahu anhu radhiallahu anhuma qala kuntu khalfa an-nabi sallallahu alayhi wasallam yawman asema ibn Abbas ambaye kuwa ni miongoni mwa barobaro wa kiswahaba na ni katika mafukaha wanachuoni wakubwa wa kisahaba asema kuntu khalfa nabii sallallahu alaihi wasallam yawman wakati mmoja tukifuatana na mtume sallallahu alaihi wasallam nilipokuwa nyuma yake aiywa fakala akawa ni mwenye kuniambia ya ghulam ewe barobaro ewe kijana inni uallimuka kalimati mimi nitakufunza maneno nitakufunza baadhi ya mambo muhimu katika maisha yako ushikamane nayo ihfadhillah yahfaduka muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala katika anayokuamrisha na anayokukanya kukanya kutokamana nayo jepushe nayo yahfadhuka naye Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kukuhifadhi kutokamana na yale ambayo kuwa waogopa yasije yakukudhuru ihfadhillah tajiduhu tujahak muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala alokuamrisha na alokukataza nam tajiduhu tujahak utampata mbele yako pale utakapokuwa wamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala hatukusaliti kwa nafsi yako wala kwa wapinzani wako bali atakuwa ni mwenye kusaidia idha sa'alta fas'alillah utakapotaka msaada basi mtaki Allah subhanahu wa ta'ala usimtake yote katika viumbe wake Allah bali mtaki Allah subhanahu wa ta'ala msaada وإذا استعاذ وإذا إذا استعنت fasta'in billah wa idha sta'adta fasta'id billah na utakapotaka kadhalika kinga mtaki Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wa'lam annama wa'lam annama asabaka lam yakun likhtiaka katika riwaya naam jua kuwa litakalokufikia litakalokufikia basi limeandikwa ilikuwa imeandikwa isiwe ni e, kukupi, kukukosa au kukupita jambo lolote litakalokufikia basi jua kuwa imepita katika kalamu ya Allah subhana wa ta'ala kuwa likufike wama akhtaaka kalam yakul yusibaka na litakalokukosa usilipate basi ilikuwa ni katika kadari ya Mwenyezi Mungu subhana wa, subhana wa ta'ala kuwa lisikufikie mpaka mwisho wa hadith aiyo amwambia mtume sallallahu alaihi wasallam ibn Abbas aiyo wa'lam anna an-nasra ma'a sabr jua kuwa mtu kupata nusra ni kwa kusubiri kwake wa anna al-faraj ma'a al-karb na mtu kupata faraja kutokamana na dhiki zinazomfikia na yafungamana na dhiki zitakapomfikia mtu atakapofikiwa na dhiki basi ajue kuwa faraja ikaribu aiyo wa anna mal usri yusra na ajue kuwa pamoja na kila uzito anaopitia basi kuna wepesi baada ya hapo kama ilivyokuja katika aya ya suratu sharh aiywa fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra kuwa pamoja na kila uzito ambao kuwa mtu asukwasukwa nayo basi na ajue kuwa kunayo faraja kuna wepesi ambao kuwa wasuhubiana nayo katika hadithi hii ambayo ameipokea al-Imam Tirmidhi na akasema hadithun hasanun sahih hiyo kuna mafunzo ambayo kwa ni kubwa kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama hakuacha hii marhala ya shabab pasina mwongozo bali kumwelekeza Ibn Abbas katika masala makubwa haya katika maisha yake ni mwelekeo na mwongozo kwa vijana wote wa umma huu wa Kiislamu mtume sallallahu alaihi wasallam achukue jukumu mwenyewe kumlea huyu kijana ibnu Abbas mpaka akawa ni mwenye kuleleka naam katika tarbia ya Kiislamu bali akawa pamoja na udogo wa umri wake radhiallahu anhu alikuwa ni miongoni mwa fuqahai sahaba miongoni mwa wanachuoni wakubwa wa Kiswahaba ambao Umar radhiallahu anhu ambaye ni katika viongozi wa Kiislamu alikuwa akimshika mkono ila hali ni kijana mdogo akimleta katika vikao vya watu wazima vikao vya watu wazima akimhudhurisha Ibn Abbas kwa nini kwa kuwa huyo alipata malezi ya kimtume sallallahu alaihi wasallam akawa anayo ilmu ambayo kuwa watu wengine waliomzidi umri hawakuwa wanayo hii yote ni kwa ajili ya malezi ambayo kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alimpa kijana huyu wakadhalika inkuja katika hadith ya Amr ibn Abi Salama radhiallahu anhu qala kuntu ghulaman aiywa fi hijri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mimi nilikuwa ni ghulam kijana mdogo fi hijri katika malezi yake mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye ambekuwa alikuwa akinilea Umar ibn Salam asema hivi aiywa asema wa kanat yadi tatwishu fi as-sahfa mara katika mara tulipokuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam tukila basi mkono wangu ulikuwa ukitambaa katika sinia ya chakula nikila mbele yangu nikila upande mbele ya mtume huku na huku na kule pasina pasina nidhamu pasina tarbia mtume sallallahu alaihi wasallama akachukua jukumu ya kumfunza Umar ibn Salama pamoja na vijana wote wa umma huu fursa akamwambia ya ghulam samillah ewe kijana mtaje Allah subhanahu wa ta'ala utakapotaka kula wakul biyaminik na utumie mkono wako wa kulia katika kula wakul mimma yalik na ule katika chakula ilokuwa mbele yako wala usiwe ni mwenye kutembea huku na kule na uki, ukila hii yote ni kuonyesha kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye kuchukua majukumu ya kuwalea vijana yote ili watakapofikia katika marhala hii ya ujana na wakatwikwa majukumu watakuwa ni wenye kuyatekeleza ipasavyo pasina kupunja chochote jambo hili la kuwalea vijana katika dini hii imepewa umuhimu mkubwa sana kama alivyosema mwanashairi yansha unashi ufina ala ma awadahu abuhu na huinukia kijana miongoni mwetu katika yale ambokuwa babake alimzoesha kuyafanya iwapo mzazi wake atakuwa amempuuzilia hakumpa tarbia na malezi ya Kiislamu basi ataleleka na atainukia kama alivyoachiliwa ulimwengu utakuwa ndio mwalimu wake asofunzwa na mamaye humfunza walimwengu naam ulimwengu utakuwa ndio mwalimu wake ama iwapo mzazi wake atachukua majukumu ya kumlea malezi ya kisawasawa basi yatarajiwa kuwa kijana huyu itakapokuja ni dauri yake katika maisha basi atakuwa ni mwenye kutekeleza majukumu yake ipasavyo hii ni katika kumlea kijana na katika nukta hii kadhalika ambao kuwa ni waharibifu ulimwenguni kote ambao hutaka kuharibu basi nao kadhalika wanazo nishati wanayo himma na bidii kubwa ya kuelekeza upotofu wao kwa vijana kuelekeza upotofu wao kwa vijana kwa kuwa wajua iwapo watawapoteza vijana basi malengo yao ya usoni katika siku za usoni watakuwa ni wenye kuyafikia katika jamii miongoni mwa jamii ambazo kuwa vijana wao wamekuwa ni chambo au wamekuwa ni ni kitu ambacho kuwa kimepaswa katika katika njia na ya kutekeleza malengo yao mabovu iwapo wataweza kuwapotosha vijana basi malengo yao katika jamii na mujtama hiyo watakuwa ni wenye kuyatekeleza pasina upinzani kwa kuwa wajua washatenga ile nguvu ambayo kuwa yaweza kuwazuia na malengo yao kwa hivyo kadhalika maadui naam wa uzuri naam watu wasopenda usawa naam huelekeza upotofu wao kwa vijana naam yuharifunahum an sawa'i sabil wakawaelekeza njia ambazo kuwa ni potofu ili watakapotoka basi uwanja utabakia wazi kwao ili waweze kutekeleza watakayofanya na miongoni mwa upotofu ambao kuwa wenye kutaka kuwa na milki au mamlaka za kiimla utawala wa kibeberu na kimali kirasmali na nguvu za kisiasa na vinginevyo hufanya mathalan huachilia na mihadarati ziwe zenye kutumika katika jamii na wanaotumia ni wapi je ni watoto wadogo hasha wale wako katika udhaifu je ni watu wazima walovuka katika umri hasha ila wachache ambokuwa walikuwa ni waraibu lakini ni wepi wengi ambokuwa huyatumia bali ni hii marhala ya vijana watakapowaharibu hawa basi itakuwa malengo yao wanayatekeleza watakavyo manake wajua kwa kuwahonga kwa senti chache watakuwa wanafikia malengo yao kwa kuwa wanajua kijana ataka kumi ishirini 30 50 basi atanifikishia kila ambacho kuwa nakitaka na jamii hii nitaweza kuitawala nitakavyo kwa hivyo hii marhala nam ina hatari sana kwa upande wa wenye kuwalea hawa vijana iwapo watawalea kwa uzuri basi matarajiwa ni kuwa malengo na daur ya vijana hawa katika jamii itatekelezwa kwa usawa kwa ukamilifu na iwapo malezi itakuwa ni mabovu basi isitarajiwe chochote katika kheri watakapokuwa hawa vijana ndiyo wasimamizi wa yote ambayo kuwa katika dini au ni katika jamii hii nukta yatupelekea maudhuu ya muhadhara huu ambao kuwa ni dauru shabab fil mujtama dori ya vijana katika mujtama asema fadilatu sheikh المفسر عادل السيد حفظه الله وت... حفظه الله تعالى فإن الشباب في كل أمة هم أملها وذخيرتها hakika vijana katika kila umma katika kila taifa ya watu wao ndio amaluha matarajio wa dhakhiratuha na vijana kadhalika ndiyo akiba ya umma hiyo allati naudduha libinai almustaqbal ndicho naam dhakhira na akiba ambayo kuwa chaandaliwa ili kwa ajili ya siku za usoni kwa ajili ya siku za usoni wa humu sawaibu alqawiyya allati taqumu alaiha alhadarat nao vijana ndiyo as-sawaibu alqawiyya mikono ya nguvu ambayo kuwa kwayo ya asisiwa na hutengezwa alhadarat maendeleo kwa kutumia vijana ndipo maendeleo ya kikweli yapatikana watukasu tharwatul tarwatul umam alhaqiqiyya bishababiha na hupimwa hupimwa tharwa utajiri wa umma aiywa alhaqiqiyya utajiri wa kikweli bishababiha kwa ku kwa kuonwa vijana wao iwapo vijana wao wamebobea katika fani tofauti tofauti za elimu na sanaa ambazo kuwa zina faida basi hii ni dalili kuwa umma huo ni umma wenye utajiri na iwapo itapatikana kuwa vijana wao ni waraibu wa mihadharati mirungi na vikao vya kupoteza muda basi dalili ya ufukara na umaskini wa jamii na umma hiyo asema wakadhalika waghinaha bianasir alkhair almadhkuratu fi haula'i shabab na kadhalika ghina utajiri wa umma na taifa ya watu itategemea aiywa tukasu aiywa almadhkuru fi haula'i shabab ya pimwa kwa hali ya wale vijana wa umma kwa hivyo vijana wanayo majukumu makubwa katika jamii wanayoishi falan yasluha al-umam falan yasluha al-umma min al-umam zira'atan wala sina'atan wala ta'din idha fasada shababuha asema falan yasluha al-umma basi hamna umma yote ambayo kuwa itakuwa ni yenye kuendelea au kuelekea hali yao kwa uzuri aiywa ziraatan ki upande wa ukulima na au kilimo wala sinaatan wala kwa upande wa ki industry wala ta'din wala kwa upande wa kidini na mengineo katika nyanja za maisha aiyo idha fasada shababuha pindi vijana wao watakapokuwa ni wabovu iwapo vijana wa umma na taifa wataharibikiwa basi tujue kuwa taifa hilo upande wa kilimo au upande wa kiuchumi na mengineo katika nyanja za maisha basi utakuwa umma huo ni wenye kuharibika bali satakunu hadhihi naam atharuat nikmatun ala hadhihi al-umma bali ile utajiri ambao kwa upatikana katika nchi katika umma itabadilika na ikawa ni adhabu juu yao kwa kuwa vijana wao watayatumia kwa ubaya vijana wao watatumia kwa ubaya itabadilika ile utajiri ambao kuwa wanayo ni ardhi wanayo watatia ufisadi ndani yake aiywa ni rasilimali wanazo madini na utajiri wa aina yote basi vijana wao watakuwa ni wenye kuiharibu na kupelekea umma na mujtama kufilisika asema bal satakunu hadhihi tarwat nikmatun ala hadhihi umma فإذا أردت أن تعرف مستقبل الأمة من الأمم basi iwapo watakakujua aiywa siku za usoni ambazo kuwa ni nzuri kwa umma miongoni mwa umma aiywa fabhath an mawqi'i shababiha basi peleleza kuhusiana na hali ya vijana wa umma huo waone vijana wa umma huo wako katika liki washughulishwa na jambo gani kaifa yufakiruna fi ayi shay wa fi ayi shay watizame fikra zao wafikiria nini na ni jambo gani ambalo kuwa wanalifikiria je wafikiria na starehe za urongo au watengeza siku zao za usoni kwa kupitia ndoto ambazo kuwa si za kutekelezeka si zenye kutimika naam waangalie vijana wa umma huu ayo yatakalamuna fimadha yatakallamun ni mambo gani ambayo kuwa wayazungumzia je ni mambo ambayo kuwa si yenye kutengeza chochote katika jamii bali ni kupoteza, kupoteza nyakati zao na umri wao na mali waliokuwa nayo ama ni jambo gani ambalo kuwa walizungumzia na fikra zao za elekea wabima yahmilun na ni fikra gani ambazo kuwa vijana hawa na wabeba wama hiya ahdafuhum na wanayo malengo gani katika maisha yao waangalie vijana katika umma iwapo wataka kujua na umma huu mwelekeo wao angalie vijana wake aiyo vijana hawa wana malengo gani je ni watu ambao kuwa wakesha usiku na mchana wakalala hawana nishati yoyote ya kuleta manufaa katika jamii iwapo utapata vijana katika hali hiyo basi jua kuwa umma huo waelekea babaya wama huwa المنهل الأعلى أيوة بالنسبة لهم المثل الأعلى بالنسبة لهم na vijana hao kadhalika watizame wanachukulia nani mfano mkubwa zaidi kwao wanachukulia kina nani katika maisha yao kuwa ndio ndio mfano ataka kujiigiza na nani utapata katika mujtamaat hasa hasa za Uislamu leo hii watu wamghurika na umagharibi wataka kujifananisha na wanasanaa wa mziki fulani au atakujifananisha na mwanasoka fulani au na mtu fulani bondia fulani aiyo watu ambao kuwa mara nyingi haijapatikana katika njia yao hiyo manfa yoyote katika jamii zao haijapatikana manfa katika jamii zao bali ubinafsi na kueneza alfasad wao wamekuwa ni vyombo vya kueneza alfasad waangalie vijana wachukulia nani kuwa nam ni mfano wao iwapo mtawachukulia watu wema sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in na tabi'in na tabi tabi'in na wanachuoni wakubwa katika umma huu kuwa ndiyo viongozi na vigezo vyenyu basi tujue kuwa umma huo utakuwa ni wenye kutarajiwa kuwa katika hali nzuri katika mustakbal wa idha stata'ta an tujiba ala hadhihi al-as'ila asema Sheikh aiywa al-sayyid iwapo utaweza kujibu maswali haya kwa kuangalia umma vijana wao arafta asbaba nuhudi al-umam wa takadumiha utajua sababu ya zile umma zilizoendelea sababu yake ilikuwa nini na sababu naam wa asraru inhiyari al-umam wa takallufiha na kadhalika utajua zile sababu zilizopelekea umma miongoni mwa umma au taifa la watu ku, kuwa kubakia nyuma na kurejea nyuma hii yote kwa kupima na vijana wao mwelekeo wao ni vipi kwa hivyo vijana wanayo na majukumu makubwa katika jamii zao hili ni kauli ambalo kuwa amelitaja katika risala inhirafu shabab asbabuhu wa wasailu ilaji aiywa risala ambayo kwa lazungumzia sababu za kupotoka vijana aiywa na zile ambazo kuwa ni ilaji dawa ya upotofu huo wakadhalika asema Sheikh Suleiman ar ruhili hafidhahullah katika risala hiyo hiyo asema washababu hum quwwatul mujtama na vijana wajue kuwa wao ndiyo nguvu ya jamii vijana ndiyo nguvu ya jamii iwapo kunayo fikra katika jamii basi watakayotekeleza fikra hiyo basi ni vijana kuwa jamaa wa imadul mujtama nao vijana ndiyo nguzo za jamii ambao kuwa zitategemewa wasalahu ayi mujtama'in bali wao kadhalika nam ndiyo suluhu ya kheri katika jamii yote ile بل أي أمة مرتبط بل متوقف على صلاح شبابها bali umma yote ile nam ijue kuwa maendeleo yao نعم na kuendelea kwao unategemea vijana wao mutawakifun ala shababiha umesimama kwa vijana wao watakapokuwa ni vijana waelekevu basi jamii na mujtama itakuwa nini kuendelea na iwapo watakuwa ni wenye kuzubaa na kulaza damu kuzembea basi umma kwa jumla itakuwa ni kuzembea فالشباب أيها الإخوة للأمة كمثل القلب أسمى حفظه الله enyi vijana tujue kuwa aiywa alshabab lilumma kamathali alqalb lilbadan apigie mfano vijana tujue kuwa katika umma ni mfano wa moyo katika mwili mfano wa kijana katika jamii ni mfano wa moyo katika mwili idha salaha salaha aljasadu kullu iwapo moyo wa mwanadamu utakuwa ni mzuri basi jamii wote na jamii yote ita itatengenea hali yake kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ala wa inna fil jasad mudghah jua tanabahi kuwa na katika mwili kunayo mnofu au kinofu cha nyama idha salahat salaha aljasadu kullu iwapo kinofu hicho kitatengenea na kikawa kizuri basi salaha aljasadu kullu kiwiliwili kizima kitakuwa katika hali nzuri wa idha fasadat fasada aljasadu kullu na iwapo kinofu hicho kitaharibika basi mwili mzima utazorota haitokuwa na manufaa yoyote <coughs> kisha akasema ala wa hiya alqalb jua na tanabahi kuwa <coughs> kinofu hicho ni alqalb ni moyo <coughs> asema Sheikh rahimahullah wa hafidhahu wa idha fasada wanharafa na iwapo kinofu hicho au moyo huo itafasidika na itaharibika nam in akasa dhalika ala almujtama kullah basi uharibifu huo <clears throat> akasema wa idha fasada wanharafa in akasa dhalika ala almujtama kullah samahani na iwapo moyo katika kiwiliwili kita <clears throat> haribika wanharafa na kikapinda kikakosa njia sawa in akasa dhalika ala almujtama kullah basi athari yake itaelekea kadhalika katika jamii kwa jumla kwa hivyo ili vijana watekeleze majukumu yao ya maendeleo na uzalishaji mzuri na kunawiri kwa mujtama lazima mwanzo iwe malezi yao ni malezi maze, malezi mazuri malezi ambayo kuwa yotokamana na nuru ya kitabullah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam malezi tokamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam na dalili ya hiyo <clears throat> ni kuwa <clears throat> dalili ya hayo ni kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelea umma huu kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na mafunzo yake mazuri basi ikachimbuka na ikatokea sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in masahaba zake ambao kuwa walileleka malezi mazuri ilipo alipofariki mtume sallallahu alaihi wasallam ikaja dauri yao ni wakati wao wao kuendeleza jamii na umma wa Kiislamu wakasimama kidete kutekeleza majukumu yao vilivyo ikawa ni sababu ya dini kutufikia ikawa ni sababu ya Uislamu kuenea ikawa ni sababu ya ardhi nzima kuenea nuru watu wakaondoka katika upotofu wa ukafiri na ushirikina na mengineo wakaingia katika nuru ya Kiislamu wakaishi maisha mazuri pindi sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in walipolelewa malezi mazuri na hivyo hivyo mkondo wao ulaika alladhina hadahumullahu fabihudahum muqtadi hawa ambao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameongoza basi kwa mwongozo wao kadhalika mfuate nanyi kadhalika mtarudi katika hali hiyo asema al-Imam Malik rahimahullah katika maneno yake marefu mwisho akasema walan yusliha akhira hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awaluha na umma huu mwisho wake hautokuwa ni wenye kutengenea na kuelekea katika uzuri illa bima saluha bihi awalu illa kwa jambo ambalo kuwa wale wa mwanzo wao walielekea nalo katika usawa basi iwapo tunataka vijana wao ni wenye kutekeleza majukumu yao na kujua masuala umasulia wao katika jamii basi yatakiwa mwanzo walelewe katika malezi mazuri na tarbia ya kisawasawa ya Kiislamu ambayo kuwa ndiyo tarbia iliyokuwa nzuri katika ardhi hii na wala hamna tarbia iliyokuwa bora kuliko hii kwa hivyo vijana ili tuweze kutekeleza majukumu yetu kama inavyotarajiwa kutokana au kutoka kwa wazazi wetu na walokuwa chini yetu basi tujue kuwa yatakiwa mwanzo tuone malezi yetu je malezi ambayo kuwa tunayapata ni malezi ya kisawasawa fikra ambazo kuwa ni fikra elekevu au ni mambo ambayo kuwa kinyume na hayo yanayosababisha balaa na uangamifu katika jamii kwa hivyo linalotarajiwa kwa wote ni kuwa kila mmoja fikra zake na nguvu zake alizokuwa nazo atumie katika kujikuza kidini ili itakapokuja siku zake yeye kuchukua hatamu za umasulia basi awe ni mwenye kuweza kuyatekeleza kwa uzuri kwa hii kalima fupi wallahu alam tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki katika kila letu la dunia na akhira wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan قليل حسب الدعاء ان شاء الله penginepo labda talikuwa na swali kuhusu mada iliyozungumziwa tamruhusu anazouliza ikiwepo na kuuliza ngumu vilevile anazaandika chini tumefikia ni wakati wa swala la lunch vile kabla tusubiri labda kama kuna swali nizungumzia